Badru Tawhid studiyasi taqdim etadi. Tawhid Alhamdulillahi Rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i va imamil mursalin nabiyyina Muhammadin va ala alihi va sahbihi va sallam. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Jihodga qatnashish va unga yordam berishlikni 4 chi vositasi bu Allohning yo'lidagi jihodga infoq qilishlik. Ya'ni mujohidlarga moddiyat jihatidan yordam berib turishlik. Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki, "Man zallazi yuqridulloha qaradan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katira wallohu yaqbidu va yabsut va ilayhi turja'un." Alloh subhanahu va taolo o'zi bandalariga mol-davlatni bergan ham o'zi va ana shu mu'min bandalariga ham Alloh subhanahu va taolo ana shu mol dunyoni bergan mu'minlarga ham Alloh taolo xitobni shunday bir go'zal holatda xitob qilyaptiki, ulardan Alloh taolo go'zal qarz so'rayapti. Alloh taolo aytayaptiki, "Man zallati yuqridulloh qardon hasana." Alloh taologa chiroyli qarz berib turadigan kim bor deyapti Alloh subhanahu va taolo. Vaholanki bu ne'matlarda, bu mol davlatda Alloh subhanahu va taolo o'zi bergan edi. Va kim qarz beradi, go'zal qarz deydi, "Fa yudoifahu lahu ad'afan katira." Alloh deyoliga qarz bersa deydi, keyin so'ngra Alloh unga ko'plab-ko'plab ziyoda qilib Alloh taolo unga ko'paytirib qaytarib beradi, deyapti. Kim mana shu qarzni beradi Allohga, deyapti. Valloh yaqbidu va yabsut va ilayhi turja'un. Va insonni qalbidagi kechirmalarni biladigan zot Ya'ni insonda bir qo'rquv bo'ladiki, ana shu moli davlatini beradigan bo'lsa, kambag'al bo'lib qolaman degan qo'rquvni Alloh taolo ketkizib aytayaptiki, valloh yaqbidu. U rizqni qabz qiladigan ham, ushlab qoladigan ham Allohdir, rizqni tor qiladigan ham, keng qiladigan ham u Allohdir deyapti. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo ya'ni ta'lim beryapti-ki, sen moliddan davlatni berishing bilan rizqing kamaymaydi. Ya'ni rizqni keng qiladigan ham Alloh, tor qiladigan ham Alloh va unga albatta sizlar qaytajaksizlar deydi Alloh subhanahu va taolo.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 Xuddi bitta donadan 700 ta nima chiqqandaqa 700 ta dona chiqyapti ku 7 ta boshog'i bo'ladi. Har biridan bittadan don bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 700 ta don chiqadi-yu, bitta donga 700 ta don bo'lyapti. Ya'ni shunga o'xshatib turib 700 barobar Alloh taolo ajr berishligini aytayapti. Alloh istagan kishilariga bir necha barobar qilib beradi. Alloh fazlu karami keng bo'lgan va bilguvchi bo'lgan zotdir. Demak, ogoh bo'lingki, Allohning yo'lida biz mana Shayx Anvar Avlaki rahimahullohni jihodga yordam berish va qatnashishni 44 xil vositasidan kitobidan dars qilayotgan edik. Buni 4-vositasi demak nima bo'ldi? Allohning yo'lida infoq qilish. Xo'p, shu o'rinda Allohning yo'lida degan narsani biz sharhlab o'tishimiz kerak bo'ladiki, Fathul Bori kitobida shunday yoziladiki, Allohning yo'lida mana shu kalima Qur'oni Karimning qaysi bir oyatida iste'mol qilinsa yoki qaysi bir hadisda qaysi bir o'rinda shu kalima iste'mol qilinsa, birinchi undan biz Allohning yo'lidagi jihodni tushunamiz dedi. Allohning yo'lidagi jihodni tushunamiz. Xo'p, Alloh subhanahu va taoloni yo'lida, xossatan mana shu jihodda, demak, infoq, ihsonning o'rni nihoyatda katta bo'ladi. Chunki usul fiqhda bir qoida borki, ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Ya'ni vojib nima narsa bilan tamomiga yetsa, u narsa ham vojib deydi. Ya'ni bugungi kunda bizlar aytib o'tyapmizki, oldingi darslarimizda jihad farzayn deb. Jihad bugungi kunda farzayn. Bo'lganda ham shunday farzayinki, Shayxul Islom Ibn Taymiya rahimahulloh aytganlaridaqa, iymondan keyingi darajadagi farzayin. Jihad, ya'ni farzayin bo'lgan vaqtda iymondan keyingi darajaga chiqadi. Namozlar ham, ro'zadan ham hatto muqaddam bo'ladi. Chunki aduv soildi bosqinchi dushmanni daf qilishlik bu iymondan keyingi darajada bo'ladi. Chunki musulmonlarning nomusi, dini, joni nimada bo'ladi? Xatarda bo'ladi. Va mana shu vaqtda demak, mana shu vojib, demak usuldagi qoidaga oladigan bo'lsak, vojib nima narsa bilan tamomiga yetsa, u narsa ham vojib. Demak, shu jihod nima bilan tamomiga yetardi? Shayx Abdul Azzam aytadiki, jihodga dedi, erkaklar muhtoj dedi. Ya'ni jihodga erkaklar muhtoj. Lekin jihod nimaga muhtoj? Jihod pulga muhtoj dedi. Jihod bo'lishi pul kerak dedi. Ya'ni pul bo'lsa, mablag' bo'lsa, keyin jihod bo'ladi. Keyin amaliyot bo'ladi. Demak, ana shu vojib nima narsa bilan tamomiga yetsa vojib edi, demak jihod nima narsa bilan tamomiga yetsa, narsa ham vojib. Demak, jihad mol bilan to'liq yetardi. Vallohu alam shu sababi bo'lsa kerakki, shu hikmatdan ham bo'lsa kerakki, Qur'oni Karimni ko'p yerlarda nima deb keladi? Masalan, "Vallazina vallazina jahadu bi anvalihim anfusihim." Ular Allohning yo'lida mol jonlari bilan jihad qiladilar deb keladi. Ya'ni birinchi molni muqaddam qilgan. Ya'ni mol bo'lsa, keyin jihad bo'lar ekanda. Mol dunyo kerak ekan. Xo'p, endi Mana shu o'rinda biz yana shunchalik Allohning yo'lida mol dunyoni berishlik zarur ekanligini ham aytib o'tmoqchimizki, bunga Shayxul Islom Ibn Taymiyani mana bu fatvosi dalil bo'ladiki, u kishidan so'raldiki, u kishining davrida kambag'al musulmonlar bor edi. Ochlikdan o'layotgan musulmonlar bor edi. Bir tarafda, yana bir tarafda mujohidlar bor edi. U kishiga savol berildi. Yo shayx deildi, shu ikkalasidan dedi, qaysi biriga beraylik mablag'imizni? Agar dedi bu ochidan o'layotgan musulmonlarga bersak, mujohidlar jihodda to'xtaydi. Endi mujohidlarga beradigan bo'lsak, bular och qolib o'lishi mumkin. Qaysi biriga pul beraylik dedi. Deganda u kishi aytdilarki, bunaqa vaqtda nima qilinadi? Maslaha mafsada o'lchanadi. Usulda bir qoida borki, ikkita zarar duch keladigan bo'lsa, yengilroq olinadi. Ikkita zarar to'g'ri kelsa. Xo'p, ana shu vaqtda foyda zarari o'lchinganda islom ummatiga foyda zarari. Aytdiki, mujohidlarga berasizlar dedi. Chunki u bu ham zarar. Musulmonlarni ochlikdan o'lishlik ham zarar. Lekin bu yerda jihod to'xtashlik ham zarar. O'lchab chiqilganda jihodda to'xtaganda ko'proq zarar kelar ekanda. Juda katta zarar kelar ekan. Va buni biz achchiq samaralarini mana bu davrda tushunganchalik U oldinga tushunmagan bo'lsa kerak. Mana jihodni biz tark etganligi uchun bu ummatga kelayotgan bu shuncha musibatlar, shuncha xorliklar, zillatlar bu hammasi mana shu jihod tark etilgandan bo'lyapti. Demak, jihodga asosiy e'tiborda jihodga qaratish kerakligini bu yerda Ibn Taymiya bizlarga ta'limini beryapti. Demak, mana shu jihodga birinchi o'rinda demak jihodga infoq qilish kerak bo'ladi. Shayx Abdulazam rahimahullohdan so'ralganki, zakotni bugungi kunda mujohidga bersak bo'ladimi deb so'raganda u kishi aytganki, mujohiddanga bersak bo'ladimi deb so'rashmangi mendan degan. Mujohiddan boshqaga bersak bo'ladimi deb so'rashgan degan. E, bugungi shunday kunki faqat mujohidga berilish kerak degan. Chunki mujohid jang qilyapti. Xo'p, ba'zi birodarlarga biz aytamizki, hozirgi kunda mana ba'zilar o'zlarini uzrlarini aytadi, to'g'rimi? yoki qariligini aytadi, yoki boshqa bir uzrlarini aytadi. Mayli, u bo'lmasa mablag'dan yordam bersin. mablag'da yordam bersin. Ya'ni filmlarda ko'ryapti, ummatda hozir qiyinch qiyinchilik holatdaligini, mazluma holatini ko'ryapti-da ummatni. Bu holatini ko'rgandan keyin, ya'ni qalbari eriydi, yig'la-yig'lab ketaverish kerak emas-da. Ya'ni mablag'i bormi Alloh yo'lda bersin. Shayx Abdulloh Azam rahimahulloh o'zini davrida Saudiyadagi musulmonlarga xitob qilgan ediki, tasavvur qilinglar, ey musulmonlar degan, agar sizlar degan shu bir kunda ular 1 realga bitta Pepsi beradi Saudiyada. Shuni ichayotgan vaqtingda dedi, Alloh uchun deyapti, butun borlig'ing emas. Shu bir dona Pepsi ga hashlaydigan 1 real pulingni dedi, shuni ushlab turib dedi, ichi keringni eslab turib, Afg'onistonda qiynalayotgan birodarlarini eslab, Chechenistondagi mujohidlarni eslab, boshqa yerdagi bir mujohidlarni eslab turib deydi, mazlumlarni eslab turib, shu birodarlarimizga shu pulni chiqaraylik deb turib, ya'ni ana shular shu jihodda qilyapti ular. Biz mana shu yerda o'tiribmiz, shularni jihodini evaziga shu musulmonlar ko'p izzat topadi deb turishini deyapti. Alloh uchun deyapti shuni. 1 real tashlaganingda 1 million musulmon tashlasa bilasanmi deyapti. 1 million real bo'ladi deganda. U butun mol dunyosini emas, bir realni Alloh uchun tashlaganingda bilasan bunga keyin qancha qurollar silaha keladigan. Qancha biz kofirga o'q otamiz degan. Nimaga fath bo'lmayaptimi, nusrat bo'lmayapti desa, ha o'zing nima qilyapsan sen? Mujohidlar nima qilyapti tashqa, Sen nima qilyapsan? Sen nima qilyapsanki mujohidga yordam bermasang, undan yordam kutasan. yoki vatandagi mazlumlardan ba'zida eshitib qolamizki, vatandagi musulmon birodarlardan ham o'zi mujohidlar nima qilib yuribdi? Qachon keladi deb degan gaplarni eshitasizda. Birodar, faqat hech narsa yordam bermay kutgan ham kerak-da. Jihod bitta biz mujohidlarga farz emas, sizga ham farz. Hamma musulmon mujohid bo'lishi kerak. Hammaning g'ami bo'lishi kerak. Hattoki Ibn Abidiy o'zining hoshiyasida yozadiki, hatto deydi, jihod farzi kifoya bo'lgan vaqtda ham deydi, ana shu farzi kifoya bo'lgan vaqtda musulmon amirga vojib bo'ladiki, har sanada, har yilda deydi kamida 2 marta yoki 1 marta aqalli deydi, sariya jo'natib turish kerak deydi mujohidlarni deydi, kofirlarga qarshi jang qilgani deydi, to'nki ularga qahr bo'lsin, ularni qo'rqib turishlik kerak va ana shu vaqtda deydi mujohidda qolgan oila bola chaqalariga qarashlik va ana shu mujohid chiqib ketgan mujohidlar ta'minotini qilishlik qolgan hamma musulmonlar zimmasida vojibot bo'lib turadi deydi. Hatto farzi kifoya vaqtida. ana shu mujohidlar ta'minlab turishi kerak bo'ladi. Demak, ana shu, demak, ana shu mablag'larni Alloh subhanahu va taoloning yo'liga chiqariladigan bo'lsa, juda ko'p ishlar bo'ladi inshaalloh. Kofirlarga yozib berdi mujohidlar bir kunda bir magazin bo'shatadigan bo'lsa, ikki magazin bo'shatadi ko'proq pul bo'lsa. A bitta o'qituvni o'rniga ko'proq otsa yaxshi emasmi? Ta'limlarda otadi, kofirlar ko'p-ko'p otadi. Hattoki mana infoq Alloh yo'lida infoqni qarangki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, bitta o'q sababli 3 ta kishi jannatga kiradi dedi. o'qti yasa bergan inson, o'qti tayyorlab bergan odam, olib kelib otayotgan odamga olib kelib bergan odam va hamda o'qti otgan odam dedilar. 3 kishi jannatga kiradi dedi. Qarang, bitta o'qni orqasidan. Endi siz bitta o'q qarang, hozir qancha bo'ladi? Bitta o'q. 1 dollarga qancha o'q beriladi bu yerda hozir? ikkita. Ikkita o'q beriladi, qarang. 1 dollarda ikkita o'q otasiz, 1 dollarga 2 o'q, subhanalloh. Qani bir inson 100 dollar chiqarsa, qancha o'qa beryapti mujohidga qarang. Alloh yo'lida 100 dollar bersa. Shunday odamlar borki, hozir hayron qolasizki, musulmonlar Alloh subhanahu va taoloning oldida qanday javob beradi sizda? Shunchalar Alloh taolo unga mol davlat bergan. Bu dunyoda shunchalar imkoniyat berganki, u albatta uni so'raladi. Summa latus alunna yawma idzin anin na'im. U kunda har bir ne'mat Alloh taolo so'raydi u kunda. ne'matdan shak shubhasi Alloh taolo so'raydi. Bo'lib ham mana shu vaqtda musulmonlarga mana shunday musibatlar kelib turgan vaqtda kishi mazza qilib yashagani u Alloh taolodan hayo qilishi kerakda. Hayo qilishi kerak bo'ladi. Allohning yo'liga demak hozirda nima qilish kerak? Bor imkoniyatimizni hashirlik. Bor imkoniyat hashirlik. Jihod farzayn dedingmi? Shunga o'zingiz chiqolmayapsizmi? Puldan bo'lsa yordam bering. Mablag'dan yordam bering. Demak mablag'dan yordam beringki, mujohidlar kofirlar ko'proq o'qotsin. Ko'proq zarba bersin. <coughs> Xo'p, endi Shu vaqtda endi ba'zi bir insonlar aytishligi mumkinki, biz endi ojizmiz, mablag'imiz yo'q deyishligi mumkin. Ya'ni kambag'al musulmonlar ham bo'ladi-yu. Desa ularga aytamizki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, la tahqironna minal ma'rufi shay'a. Yaxshilikdan dedi, hech bir narsani biror bir yaxshilikni haqir sanamagin dedi. Ozgina narsa bo'lsa ham uni haqir sanamagin dedi. Salafa solihdagi qo'mondonlar hattoki kambag'al musulmonlar oddiy bir ipap kelsa ham qabul qilar ekan. Shunda ba'zilar aytar ekanki, yonadagilar, "Ha bu ipni nima foydasi bor sizga?" desa, "Qo'yaver, u birodalar ajriga ega bo'lyapti" dar ekan. Ya'ni Alloh yo'liga berishni o'rgansin dar ekan. Ya'ni bu yerda Alloh subhanahu va taolo sizga berayotgan katta mablag'ingizga emas, Alloh subhanahu va taolo siz ixlosingizga qaraydi. Ya'ni bir kambag'al inson o'zi qiynalib turgan holatda Alloh uchun ana shu ozgina mablag' bersa ham, u u mablag'da soniga qaramaydi Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni ixlosiga qaraydi. Ya'ni Alloh yo'liga berish o'rganishlik kerak. Hatto salafi solihindagi hatto ayollar sochlarini kesib olib berar ekan. Ayollar chiroyli sochli ayollar, sochi bor bo'lgan ayollar kesib turib, hatto sochim erkaklik fitna bo'lmasin deb tuproqqa belab qamchi qilib olib berar ekan. Hech bo'lsa Alloh yo'lida otni ursin deb. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning yo'liga mana shunday berishiga hozirgi vaqtda bo'lmam hozirgi vaqt u fazilat emas u narsa. Bizning vojibotimiz u. Ya'ni berishik Alloh yo'lida jihodga hozir pul berishlikni bizlar fazilat, ya'ni faqat bu qilsak, yaxshi qilmasa gunoh emas deb tushunib qolishimiz kerak emas. Sadoqatimiz emas, u bizning zimmamizning vojibotimiz u. Chunki Alloh taolo infiru khifafa va thiqala va jahidu bi anvalikum anfusikum degan Alloh taolo. Ya'ni jihad farzayin bo'lganda, yengil bo'lsa ham, qiyin bo'lsa ham Alloh yo'liga qo'zg'alinglar, molinglar bilan, joylar bilan jihad qilinglar degan. Alloh taolo mol bilan jihad qilishga Alloh taolo buyurgan. Xuddi jon bilan buyurgani kabi, mol bilan buyurgan. Ya'ni molimizni ham hashirishga biz ma'murmiz. Molimizni ham Alloh yo'lida berishikka bu demak majoziy masala emas bu. Xohlasak qilib, xohlasak qilmaydigan narsa emas. Alloh yo'liga molimiz bilan ham yordam berishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi mana shu Alloh subhanahu va taoloni yo'liga beradigan bo'lsak, birodarlar, men buni shunday tushunamanki, masalan, Alloh yo'lida mana ko'p Alloh yo'liga beriladigan o'rinlar bor. bu Alloh yo'liga berilgan mablag'imizni ishlatgan yerimizga qarab turib ajri ham ko'p bo'lar ekanda. Masalan, oddiy bir soddaroq tushuntirsam, bir insonda mablag'i bor. Agar bozordan jo qilyapti masalan, konteyner olib arendaga beryapti. Bir chekiroq savdo bo'lmaydiganroq yerdan bersa, ashinga yarasha foyda qoladi unga. Ashinga yarasha unga foyda keladi. Endi yaxshiroq yerdan keladigan bo'lsa, bir kuniga kuniga 4000-5000 dollarlik foyda bo'ladigan yerlar bo'lardi bozorda. Xabarimiz bo'lardi, shunaqa yerlardan keladi. Ya'ni siz qayerdan javob olishingizga qarabdi, qayerga qo'yishingizga qarab, joyda topishingizga qarabdi. ya'ni siz ham Alloh yo'liga berayotgan yerlaringiz borda. Shu birodarlar qayerda ajr katta bo'lsa, shu yerga yordam bersiz, ana shu kirib chiqayotgan uydan bo'layotgan, ya'ni foyda qarab tursa ajringiz ham katta bo'ladi. Ya'ni hozirgi vaqtda ummatga jihodchalik, ya'ni foydali yer yo'q, o'rin yo'q. Eng bu ummatga kerakli bo'lib turgan narsa bu jihod bo'lyapti. Mujohidlar g'alaba qozonsa orqasidan juda ko'p bu ummatga foyda keladi. Demak, mana shu mujohidlarga berilgan ajrlar shu darajada dediki, Muhammad sallallohu alayhi vasallamga savol berilganda, "Ya Rasululloh, jihodga teng keladigan amal bormi?" degan, men bilmayman degan edi. Ya'ni shunchalar fazli katta bo'lgan, jihodni shunchalik ajr katta edi. Muhammad alayhisalom bunga teng keladigan men fazilatda ajrni bilmayman degan edi. Demak, siz ana shu yordam berishingiz bilan ana shunday kishiga yordam beryapsizmi? Boshqa hadisda kelgandek, kim ana bir yaxshilikka dalolat qiladigan bo'lsa, yaxshilikka yordamchi bersa, unga ham nima bo'ladi? Xuddi shuni ajr beriladi. Bu boshqa hadislar ham shunga dalolat qiladiki, Allohning yo'lida infoq qilgan insonga mujohid ajri beriladi. U demak, sizga ajiz ham katta bo'ladi. Demak, sizga kelib turadigan foyda ham katta-katta bo'ladi-da. Ya'ni berayotgan o'rningizga qarab turib. Mana Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda Man anfaqa nafaqatan fi sabilillahi kutibat bi 700 du'f. Kim Allohning yo'lida infoq qiladigan bo'lsa, 700 barobar qilib yoziladi dedilar. 700 barobar qilib yoziladi. Hop, hop. Imom Muslimdan rivoyat qilingan boshqa bir hadisda bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga yuganlangan bir shunday egarlangan tayyor bir holatda bir tuyon olib keldi. Bu bu Alloh yo'lida deb infoq qildi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, senga qiyomat kunida dedi, xuddi mana shu sen hozir qanaqa hamki olib kelgan bo'lsang, shu tayyor holatda 700 ta tuya beriladi senga dedi. 700 ta tuya senga bo'ladi qiyomatda dedi. Xo'p, yana Imom Muslim Abu Hurayradan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Man anfaqa zawjayni fi sabilillahi da'ahu khazanatul janna kullu khazanati babin yaquluna أي فلان حلم فقال أبو بكر يا رسول الله ذلك الذي لا توى عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون منهم Ya Rasululloh dedilar, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kimki Allohning yo'lida bir juft narsani infoq qiladigan bo'lsa, jannatiga har bir darvozabon uni chaqiradiki, "Ey falonchi, bu yoqqa kelgin" deb chaqiradi. Jannat eshiklaridagi har bir darvozabon uni nima qilar ekan? O'ziga chaqirar ekan. Shunda Abu Bakr aytdiki, "Ya Rasululloh, bu anchayin yaxshi narsa-ku" dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, sizni o'shalardan bo'lishingizni umid qilaman dedilar. Ya'ni hamma eshikdan chaqiriladigan kishi bo'lasiz deb umid qilaman dedilar. Alloh subhanahu va taolo Allohning yo'lida infoq qilmaydigan insonlarga tahdid qilib Alloh taolo aytadiki, "Vanfiqu fi sabilillah." Alloh yo'lida infoq qilinglar. "Va la tulqu bi aydikum ila tahluka." O'zingizlarni nima qilmanglar? o'zingizni halokatga tashlamang deydi Alloh subhanahu va taolo. O'zingizlarni halokatga tashlamanglar, yaxshilik ihson qilinglar. Albatta Alloh yaxshilik qilguvchilarni sevadi. Baqara surasi 195-oyat. Xo'p, shuni sharhida, ya'ni o'zingizlarni halokatga tashlamanglar degan oyatni sharhida Imom Ibn Abbos, Ikrima, Hasan, Mujohid, Ato, Sa'id ibn Jubayr, Abu Solih, Zahhok, Sa'di, Muqotil shu kabi olimlar hammalari ittifoqan shunday tafsir berishgan ekanki, Alloh yo'lida infoq qilmaslik bilan o'zinglarni halokatga tashlamanglar deb tafsir qilishgan ekan. Ya'ni Alloh yo'lida jihodga infoq qilmaslik bilan o'zinglarni halokatga tashlamanglar deb tafsir qilishgan ekan. Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Va ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah va lillahi mirosus samawati val ard" Sizlarga nima bo'ldiki, mu'minlar, Allohning yo'lida infoq qilmayapsizlar?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 Oltin kumushni bosib, uni Alloh yo'lida infoq ihson qilmaydigan kimsalarga alamli azob xush xabarini yetkazing. U kunda qiyomatda o'sha oltin kumushni jahannam o'tida qizitilib, o'sha bilan ularda peshonalari, yonlari va ketlariga tamg'a bosilib, mana bu o'zlaringiz uchun to'plagan narsalaringizdir. Endi to'plab bosgan narsalaringizning mazasini totib ko'ringlar deylar. Ya'ni bu oyat Alloh taolo qarang aytayotgan iymon keltirganlar ko'p ana shu rohiblar, ko'p ana shu rohiblar nima qiladi deyapti? Ana shu ahli kitobdan bo'lgan ilmlilarni aytayaptiki, nima qiladi? Insonlarning mollarini botil bilan yeydilar va Alloh yo'lidan to'sadilar. Va ular nima qilmaydilar? Alloh yo'lida infoq qilishidan ham to'sadi ular. Alloh yo'lidan jihoddan to'sadi, infoqdan to'sadi ular. Xuddi mana shu oyatlar islom ummatiga nozil bo'lgan. Hozirda ham mana shu rohibga o'xshagan odamlar bor-da. insonlarda haqlarini nohaqdan botil yo'l bilan yeydiganlar bor. Faqatgina insonlarda xato xato yo'llarga, ya'ni islomda bo'lmagan, shariati islomiyada bid'at bo'lgan amallarga odamlarni mablag'larini yig'ib yuradida, nima qiladi? Va o'zini tuguniga pul yig'ib yuradida, lekin Alloh yo'li yig'maydi. Alloh yo'lidan tosadi. Alloh yo'lidagi bir jihodga mablag' chiqaramasa, hayhot hayhot ularga chiqarmagin dedi. Ularga chiqarmagin dedi-da, lekin boshqa yo'llarga chiqaradi. Ya'ni xolis bir musulmonlarning mablag'larini noo'rin yerlarga ishlatiradi. Xo'p, bundaylarga Alloh taolo mana qattiq azob borligini aytayapti. Xo'p, Alloh taolo yana mu'minlarga xitob qilib aytadiki, "Ha antum haula'i tud'avna litunfiqu fi sabilillahi, faminkum may yabkhal va may yabkhal fa innama yabkhal an nafsihi, wallahu al-ghaniyyu va antumul fuqara, va in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum, thumma la yakunu amsalakum." <clears throat> Mana sizlar shunday kishidirsizlarki deydi Alloh taolo. Alloh yo'lida infoq ihson qilish uchun da'vat qilinajaksizlar. Bas aniqki sizlarning orangizda shunday da'vat bo'lgan vaqtda baxillik qiladigan kimsalar ham bor. Kim baxillik qilsa, bas albatta u faqat o'z ziyoniga baxillik qilur. Chunki u ajr savobdan mahrum bo'lur va Alloh sizlarning xayr ihsonlaringizdan boy behojat bo'lgan zotdir. Sizlarga esa u zotda ajr savobiga nima bor? Sizlarda ehtiyoj bor. Sizlar o'z zotga muhtojsizlar, faqirsizlar, lekin Alloh sizlardan behojatdir. Agar sizlar Allohga itoat etishdan yuz o'girib ketadigan bo'lsanglar, u zot o'rningizga sizlardan boshqa bir qavmni almashtirib qo'yurki, so'ngra ular sizlarga o'xshagan bo'lmaydilar. Ular Allohga itoat qiladigan, Alloh yo'lida infoq qiladigan, baxillik qilmaydigan qavmlarni Alloh taolo o'rningizga yillarga olib qo'yadi, deyapti. Ya'ni mana shu musulmonlarga bu yerda qattiq xitob bo'layaptiki, ya'ni Alloh yo'liga sizlarga chaqirilgan vaqtda nima baxillik qiladiganlar bor oranglarda deyapti. Demak, ana shu Alloh subhanahu va taoloning yo'liga berish kerak bo'ladi. Endi Alloh yo'lda berib turib, ma'lum bir vaqt berib turib, keyin to'xtatib qo'yadiganlar ham bo'ladi musulmonlarda. Yo'q, ya'ni demak Alloh taolob bu yerda aytayaptiki, nima? Alloh sizlarga behojat emas. Alloh yo'li jihod ham sizlarga behojat emas. Biz hozir mana bu yerda mablag' berishlikka, Alloh yo'liga info berishlik talab qilayotgan bo'lsak, biz Alloh yo'li senlarni pulingga muhtoj qilgandan deb aytmaymiz. U bemasa Alloh taolo behojat. Alloh subhanahu va taolo bergan nima bilan nima? Bu Alloh taolo bergan rizq bilan davom etaveramiz. Mujohidlarning yo'li qiyomatgacha kafolatlangan, to'xtab qolmaydi. Lekin Alloh taolo nima deyapti bu yerda? Musulmon insonning g'ayratini qo'zidigan gapni aytayaptiki, sen bemasang deyapti, o'rningga boshqa qavmni olib kelib qo'yaman deyapti Alloh taolo. Alloh boshqasini olib kelib qo'yadi. Bir inson xizmat qilmasa dinga boshqasini olib kelib qo'yadi. Kishi xato qiladiki, agar u islom diniga meni foydam bor, meni o'rnim bor, men xizmat qilyapman bor, men qilmasa to'xtab qoladi degan tushunchada bo'lsa, u katta xato qiladi. Bu yo'l to'xtab qolmaydi hech qachon. Bu yo'l ma'lum bir shaxslarga bog'langan emas. Bu Alloh subhanahu va taoloning yo'li qiyomatgacha davom etadi. Xossatan bu jihod ibodat davom etaveradi, faqat buni ajrini kishi qizg'onishi kerak bo'ladi. Bo'lib ham ummatni boshiga mana shunday bugungi kunda ayanchli holat kelgan vaqtda shuncha dunyoda muslimalarda nomuslari tajovuz bo'lib turgan vaqtda, shuncha yosh bolalar nohaqda qatl etilayotgan vaqtda, shuncha musibatlar ummatga kelib turgan vaqtda tilla hukmishlarni bekitib yotgan kishi nima qilishi kerak? Hayo qilishi kerak. Mana shunday bir vaqtda vatanlarda qavat-qavat uylar solgani nima qilishi kerak? Uyat, uyat kerak. Xo'p, mana ba'zi bir mana vatanlarda bo'lgan voqealarda bir urushlarda bir aytiladiki, odamlarda nimasini ko'rasizki, musulmonlardan xo'rlanayotganligini kofirlar taraflaridan yoki kofir hukumatlar tarafidan mazlum bo'layotganligini ko'rasizda, shuncha uylar solgan, milliard milliard pullar ketgan, million millionga hatto uy solgan, nima qilgan? Bitta qurol olib qo'ymagan. Nomusini himoya qiladigan qurol olmagan. Qarang, shu qancha xo'rlandi. Ya'ni qurol yo'lida musulmonlar, ya'ni shu jihodiy bir harakatda bo'lmaganligi uchun, o'zini bir jihodiy ruhda taylamaganligi uchun, shunga e'dod qilmaganligi uchun qanaqa bir holatda turibdi. qanaqa bir ayanchi holatga tushib qoldi. Allohning yo'lida demak, ana shu ihson qilmasdan kishi o'zida Alloh bergan mol davlatni bekitib oladigan bo'lsa, bu o'ziga cho'g' bo'ladi. Hadisda kelgandaqa Abu Zar roziyallohu anhu aytadiki, meni halilim Muhammad alayhisalom menga shunday o'rgatganlarki, qaysiki oltin yoki kumush tugib qo'yilsa, toki uni Allohning yo'lida ishlatib yuborilmagungacha u o'z egasiga cho'g' bo'ladi degan. kimdir shu oltin kumush bo'lsa, Alloh yo'liga uni ishlatib yubormagungacha o'z egasiga nima bo'ladi? Cho'g' bo'ladi deb aytganlar deb aytadi Abu Zarr roziyallohu Bu hadisni Imom Ahmad rivoyat qilgan. Ho demak, shuning uchun hamma musulmonlar yana demak zimmasidagi vojibotini eslab o'tamizki, demak bugungi kunda jihod eng muhim farzayim bo'lib turibdi iymondan keyingi. Bu farzaynga demak nima qilingsiz? Joningiz bilan molingiz bilan qatnashing. Ana mol davlat berdim Alloh subhanahu taolo sizga, demak, mol davlatingizni Allohning yo'lida bering. Mana shu demak jihodda e, navbatdagi turi bo'ladi. www.sodiqlar.info